Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. <clears throat> Nakon zahvale uzvišenom Allah subhanahu wa ta'ala i salavatu na poslanika sallallahu alaihi wa sallame, zahvaljujem Allahu koji nam je omogućio da se okupimo radi njega subhanahu wa ta'ala i molim ga uzvišenog da nam očisti naše namjere i da ovo druženje upiše u knjigu naših dobrih dijela i da ovo bude dokaz za nas na dana, ne protiv nas. Amin. Amin svako druženje i svako sjelo u ime Allaha je nešto što na jedan način osvježava srce mu'mina i ono što meni lično predstavlja zadovoljstvo jeste družiti se sa braćom, sjeliti, pogotovo ako je to radi nečega, jel, što ćemo imati koristi ako Bog da i na sudnjem danu, radi napominjanja, često puta kažem radi napominjanja od nekih propisa Islama, jer <clears throat> imam običaj kazat puno smo mi pričali, puno smo čuli. Ali negdje nešto drugo fali. Zato ja uvijek kažem i Kur'an nas napominje fa inna zikra ti napomeni. Ovdje nije rečeno poduči, napomeni. Jer mi smo kroz predavanja, čitanja, čuli što šta o islamu, ali čovjek je insan i nazvan insanom zato što zaboravlja. Sama tema predavanja je nešto običajno, mi smo vjerovatno imali svi priliku često puta da čujemo nešto, jel, onaj neka predavanja sa medicinskim naslovima. Ja. Ovaj, međutim, naslov sam nije toliko bitan. Ja ne želim večeras govoriti klasično onako kako smo mi naučili. Govoriti, pričati, slušati o islamu, jel? Nama su poznate te teme. Mi znamo šta je jezik i gdje jezik može vjernika da odvede. I kakve posljedice sve jezik može da napravi rane nekad koji su teže od rana koji možda jedan oštar predmet može ostaviti na tijelu. To su rane koje nekad teško zacijele nakon protekli, provedenih godina života. Znamo da se radi o gibetu i nemimetu. Znamo da se radi o vrijeđanju, o omalovažavanju. Čuli smo i kuranske ajete i je nam uzvišen i zabranjuje vola jakta babukum bada da ne gibete, jel, ne ogovaramo jedni druge. Pa poredi gibeca jelom mesa, jel, brata muslimana. Znamo da je Buhara i Muslim, rahmetullahi zabilježili predaju koja Allah sallallahu alejhi ve kaže da neće u džene tući ne mam onaj koji običava prenositi tuđe riječi, jel? Znamo da su islamski učenjaci na osnovu hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi napomenuli šta je gibet. Gdje jasno Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam kaže da je gibet da spomeniš brata muslimana u njegovom osustvu po onome što ne bi volio da se spominje. Nemimet je prenošenje tuđeg govora s ciljem da se napravi fesad, odnosno jel, da se pokvare međuljudski odnosi i tako dalje. Sve su to davno nama poznate rečene stvari. Dosta smo mi imali prilike da čujemo ajet, hadis Allaho poslanika sallallahu alaihi da čujemo prenosi Buharija, prenosi Muslim, kaže šehu Islam ibn kaže Buharija rahmetullahi alaihi, kaže imam Ebu Hanife rahmetullahi alaihi. Naslušali smo se. Međutim, i dalje ostaju problemi, braći i Gledajući praktični život naš, imam osjećaj da mi trebamo početi od šehadeta. Imam osjećaj da trebamo početi govoriti o šehadetu. Šta znači šehadet? Koji su šartovi šehadeta? Pa govoriti, napominjati govor Ibnu imnom gdje kaže jel da šehadet, primjer ključa, kad su ga pitali, za nije šehadet ključ dženeta? Jest, kaže, ali svaki ključ ima svoje zupce. Ne možeš ti svakim ključom otvoriti bilo koju bravu. A e, ti zubci su šartali. Pa kaže mehabbe, ljubav, imtijal, pokornost, jel? Jakin, ubjeđenost i tako dalje. Međutim, u praktičnom životu nas, kad kažem praktičnom životu nas, počinjem od prvog sebe, braća, pa onda nadalje. Fali ti stvari. Kur'an nije objavljen kao forma, samo da stoji zapisan. Allah poslanik sallallahu nije izrekao hiljade svojih hadisa da bi se samo oni zabilježili, da bi učenjaci poput imama Buharije i muslima i sličnih njima, rahmetullahi al hodali po svijetu i bilježili, prikukali, Ostavili su nam da mi po tome živimo. Ja često puta imam običaj reći znanje i poput čuprije. Poput mosta. Most se ne pravi onako bez vezi da bi bio most tu, nego se pravi da bi se prešlo sa jedne strane na drugu. Mi učimo znanje da bi mogli doći do praktičnog dijela. A samo znanje kao znanje nije cilj ni objave, ni bilo koji nauke koji se izučava. Zato su mnogi islamski učenjaci kritikovali filozofiju, zato što je to nauka koja malo teme nema bukvalno rečeno praktičnog dijela, korisnog. Pričaš, pričaš, pričaš, na na kraju, ono kad dođe do kraja kaže sumnja e, sumnjao sve pa onda počne sumnjati je li on sam postoji. A do kakvog su završa recimo dolazili filozofi. Nauku Izučavamo da bi nam praktični dio. Mehaničar izučava mehaniku da bi znao sutra da popravi auto. Električar da sutra može da sprovede struju, da popravi uređaj i tako dalje. Mi učimo islam da bi znali kako ćemo postupiti kao muslimani. I zašto kažu islamski učenjaci? Bolje je da musliman pročita jedan ajet, pa zastani na njemu, pa promisli, pa ga nauči, pa ga sprovede u život, nego da pročita desetine stranica onako, ne razmišljajući o čemu one govori. Mnogi islamski učenjaci, mnogi, od naših selefosalija, poput Ebu Bekra, poput Omera radijalanu, prvih generacija, znali bi klanjati noćni namaz, da vi znate da njihov noćni namaz nije dvije, dvije ni pet minuta. Da bi znali provesti klanjati noćni namaz sa jednim kuranskim ajetom. je i taj ajet posjećao na nešto. Budio u njima osjećaj veličini uzvišenog Allaha, sudnjih dana, kabura, polaganja računa i tako dalje Kažem iz ovog razloga, braćo, što svi mi živimo u jednom vremenu gdje stvarno islam iz dana u dan postaje, kako kaže poslanik sallallahu alaihi žeravica koju nit da je čovjek drži, nit da je baci. Držati je teško. Ako je baciš, izgubi din, gdje ćeš na sunji dan. I onda o svemu tome mi sami sebi još zagorčavamo život. Baš ovim stvarima o kojim želim da napomenem i sebe i vas. Jer one jer one i tekako imaju loše posljedice na same nas. A kroz primjere ćete vidjeti da svi mi proživljavamo slične stvari. Jedan vrlo mali postotak muslimana ovdje u Bosni obavlja pet vakata. Kad dođete u jednu čaršiju i vidite na namazu par ljudi, nije rijetkost da ti isti ljudi koji danas možda po pet puta ili po dva, tri puta shodno jel mogućnostima stanu zajedno isti sad a nisu jedan drugog ili mjesecima. Šta je razlog? Pa to on je zamjerio sebi, ovaj nešto o njemu rekao negdje i gotovo. Odnosi su poremećeni. Potom dajemo sebi za slobodu da ulazimo u intime muslimana da čačkamo po njihovim životima bez potrebe mi smo shvatili obavezu naređivanja dobra da ti mora, za tebi neko mora polagati račun za sve ono što uradi što kaže i da ti imaš pravo da čačkaš ponekom nekom i u njegovom životu šta god hoćeš da ti dođeš do ekida i ubeđenja da on nije pogriješio ne znajući da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem zabranio da se čačkaju intimne stvari muslimana. I kaže, ko bude slijedio, pratio te stvari. U hadisu se spominje izraz avrat. Avret, mi znamo da je avret nešto stidno. Isti izraz, avrat, Znači nešto što čovjek krije od ostalog svijeta. Nešto što je njegovo, posebno. U, njegovo u okviru njegove kuće. Kaže, ko bude čačko po takvim stvarima, Allah će to učiniti njemu. Pa će ga osramotiti, makar u njegovoj kući. Doživjet će sramotu, pa makar i u svojoj kući. Tu nije nemoguće. I često puta kažemo, zar je moguće? Što šta je moguće? Allah te može osramotiti u tvojoj u tvojoj kući, u tvojoj postelji. Ovo nama ne treba. Danas kad jedinstvo muslimana je jedan prioritet, braće. mi moramo o tim stvarima jednom početi razmišljati, Jednom razgovarati o islamu, ja znam reći i djeci, jedan plus jedan jednako dva, ostavi sad, kaže šeju sam, Deda, da mi govorimo prostim jezikom. Primjerom šljiva i jabuka, što nam je jasno. Gdje da jednom u islamu kažemo jasnim jezikom i da ga razumimo onako kako treba. Nema nama koristi bolan sjedit i učit govor šehu islama i ostale leme ako, će to, ako u našem životu neće imat koristi. Imamo mi ajeta i hadisa, a da o njima razmislimo. Gdje da i u život provedemo bolan. Što nama treba da mi, pored toga što nam drugi jašu za vratom, trebamo još mi jedan drugom zagočat život? Je nam to treba danas? Kad je musliman bolan ne zvijeće na svakom koraku. Otimaju ti din ako hoćeš posao. Vi znate, čitate, slušate braće koji su cjenjivani na na namazu, da ne obavljaju namaz muslimankama koji su cjenjivani da skinu hijab. Gdje na svakom koraku prvo što ti otima, otima ti din. E onda još i mi drugom trebamo za život. Što nam to treba? Što ne razmišljamo jedno, musliman je bolan okvir islama i širok bolan. Ulaze i veliki griješnici u Po našem stavu ono kojeg mi znamo, ehli sunne od ljudi koji čine velike grije su u okviru islama bola. Sve do ga ne ohalali. Ako je u okviru islama, on je tvoj i moj brat musliman. Pomozi mu da se otarasi toga. Nemoj im ga još ti gurat više kako. Danas ljudima malo fali. Što kaže vrijeme iskušenja, fitnje, taj sličnih stvari. Nemoj, moj, brate, nemoj. Što kažu, jel, krajišnici, Bog vam dao. Nemojte dozvoliti da tvoja kuća bude bolan obaveštajna služba života muslimana. Da u tvojoj kući počinju fesar, da ti interesuje se kako ko živi sa svojom ženom, šta on radi, kud hoda, i slične stvari, ako nema potrebe, ako ima, ako vidiš grešku, ima način kako se to rješava. Imaju adabi nekakvi, islamski, kako ćeš upozoriti insana. Nećeš pričati oko o njemu, nego uzmeš bolan, brate, te, da ja i ti u četiri oka. Ja ću ti reći ko brat musliman, ostaješ moj brat, ja te volim radi Allah, što padaš Allah na Ja ću ti reći, ti prihvati, ne prihvati, to je tvoja, tvoj problem. Ja sam skinuo svoj, svoju obavezu. Druga stvar, grešku koju isto tako pravimo. Mi smo isto nas je naučio da trebamo biti dobri prema svojim porodicama, svojoj ženi, svojoj djeci i tako dalje. I šta smo mi shvatili obavezu? Jel? Shvatili smo ali poslanika selem, svaki od vas je pastir, svaki će biti odgovoran za svoje stado. Na hrani, napoje, buci, da ima gdje le spavati, ala imanet. Ja skinu svoju obavezu. Ne, ne, ne, ne, ne. Nisi ti skinuo obavezu. Odgovarat ćeš ti i za druge stvari za njih. To jest problem danas što su roditelji shvatili odgoj djece tako. On misli da treba imati dijete i to dijete da ne bude gladno, žedno, da mu nije zima. I gotovo. Onda ga pusti, nek radi i škola, i ulica, i kogod hoće sa njim. Ne, ne, ne, ne. Tvoje mane da ga i odgajaš. I tvoje mane i da odgajaš svoju čeljad. Jer pastir nije samo da dovede svoje ovce na njivu pa jete vi. Hoće vas neko otiti, hoće vu, doći vuk. Ne interesuje me, ne, mene, Nego da isti broj i odvedeš i vratiš. To je tvoja obaveza. I e, tako i ovdje. Pa mi dobri. Mi dobri nadovoljavamo sve. Obezvijedi fin stančić, kupi ženi jednu mašinu, drugu mašinu, treću mašinu i onda pusti. Ona. Pa, pa, pa, Redom. I, ja nego tu. Nego ona to sad tebe prepričava i ti slušaš. I ti se. Vidi stvarno Umjesto da u startu zaustaviš tu stvari, da daš do znanja. Nije dobro i nije dobro činstvo prema porodici i prema ženi pusti da radi što hoće i unosi fesad među muslimane. To nije dobročinstvo. Ti ćeš imati udjela u tome. I ja i ti. Jer mi smo napravili previše slobodnog vremena. Njima da bi kasnije danas telefon jedan, telefon drugi, internet, cak, cak, informacije kruže. Ja dođem kući, žena već ima tri informacije, vidla me jedna sestra ovdje, vidla me druga ovde, vidla me treća ovde, Kuda su obaveštajne službe? Ja nisam došao, izašao par sati i poslom kući, već tri informacije došli gdje su mene vidjeli. Pa šta ti žene radi čovječe? Šta radi one? Kud hoda i čime se bavi volan? Nije uopšte njihov interes bolan kud ja Da me vidi u haramu ima način. Vodiš brigu o nekom, ne trebaš vodi brigu. A to je samo, kažem, vrijeme kad smo mi napravili previše slobodna vremena. Umjesto da ga iskoristimo u hajr. Da proučimo koju sahifu Kur'ana Proučimo koji hadis. Pročitamo nešto pametno. Ja kažem u najmanju ruku, ja znam, ženi je dosadno kući. Ali gdje napravi sebi plan? Odo, odo nekom s ciljem bolan. Odo mu reći hadis jedan bolan. Odo sat vremena imam za cilj da mu napomene hadis i odo kući. Što mora biti bolan da zna šta se dešava tvoj okolini? bude tvoj cilj zjareta hadis da sve razmišlja i tako. Pa bilo bi hijjava puno više. Ne mogu ja ići bolan u dovici, sjediti sa njom ja i pričati o islamu. To je tvoje. Uzmi sebi za cilj, bolan, Allah ti dao nijeme te, bolan, te spihaj po vas dan. Gdje nešto za taj islam? Odgoji sebe, ako ti budeš a bit će i tvoje dijete odgojeno. Halo. Znate slučaj kad je došao čovjek islamsku učenjaka pa kaže, evo dobio sam dijete, te mi sad reci kako da ja to dijete odgajam. Kaže on, ti si moj prijatelj zakasnio 20 godina. Trebao si doći, a prvo tebi kažem, kako se ti odgojiti? Pa onda da ti znaš odgajati svoje dijete. Jer ti, Marko, ako nemaš u džepu, ne možeš nikom posuditi. I ti možda dati sadaki. E tako, i odgoj ako ga nemaš, ne možeš ti odgojiti nekog drugog. Što ljudi pravi nekakve E, radove, ispite, doktorate, ono jednostavno usavršavate da ti budeš što više sposobniji u svom radu. Zašto imaju više, srednji, više fakulteti i šta ja znam, nije to džaba, nisu tu napravili džaba taj red, redoslijed nekakav. Jednostavno napreduješ. Jer ti se što veću funkciju, sve će više ljudi oko tebe. Moraš ti biti sposoban da vodiš ti Zato kažem, braću i sestri, ne želim i zasitio sam se govora, klasičnog govora, tak, tak, tak, tak, tak objašnjenja. Deda, da malo spustimo se na da vidimo gdje smo. da malo razmislimo, Pa mi smo ljudi muslimani. Što zagočavamo sebi život? Pa bola nismo mi svjesni da je gibet veliki grije. Vidimo nama zapne kad neko spomeni psuk, onako usputno, nešto bezveznije. Nama to smeta, joj, a ne smetati, ne zapniti za uho, ne zapniti za kad neko čini veliki grije. Rijetko je, danas sam imao priliku da u jednom mjestu čujem brata koji je i sam iskući zbog gibeta. To nisam čuo, ne znam, nisam ikad čuo da studiju. Došao mu čovjek zijaret i počeo bub, bub o nekakvim muslimankama, ovim, onim, tam. Nemoj bolan, on i ja, kup se i napolje iz Takav, to, ja kažem, ja ne sjećam se da se ikad čuo više takav, takav slučaj. Da je čovjek tako postupio, da je musliman tako postupio. Nećeš da pošto nećeš da sluša, nećeš da kanestog to griha. ali ja s tobom ne mogu sjetiti. Ovo je moje, da i tvoje ja bi izašao, pošto je moje izađi ti. Zašto ne razmišljamo o tim stvarima? Daj da malo pokušamo korigovati neke stvari. Te otvori bolan ta prsa koja imaš ti, ako je Allah taj koji je može oprostiti čovjeku koji griješi prema njemu. Čini kufr cijelog života i Allah mu primi teubu na samrt Što ja i ti ne možemo oprostiti? Što ja i ti ne bi mogli oprostiti nekom? Što ja i ti ne bi mogli nekom halaliti? što je to problem? Din naš, islam naš, pa se ogriješio o nas, nije bolan. Ogriješio se Allah, ako je on sposoban, subhanahu wa ta'ala, da oprosti, što mi ne bi bili sposobni da oprostimo? Čuj. Ako su i bolji od nas mogli opraštati, pa što mi ne bi? Ebu Bekr radi Allahano. Ebu Bekr, dovoljno da samo ja kažem, mene više ta imena stid Allaha mi spominjati. Allaha mi vam kaže, više me sti ta imena. Ebu Bekra, Omera i slično. Imam osjećaj da ne znam. Ne, znam, kad, kad spomenim njih, zamislim njih kako su oni bili muslimani, Allahovi robovi sebe, stid me reći. Ebu Bekr, naši ga jednom drži se za svoj jezik plače, čovjek se trefao, boji se, boji se za svoj A mi hodamo zemljom toliko ubijeđeni da smo dženetlije, ko da nam je neko potvrdio. Muh rudar je rekao, e, prijatelju, ti si sto posto u Ti možeš šta, hoćeš. Šta bi bilo da se nama desilo ko što, se desilo onim, jel, na bedru? Pa kad je poslanik, se on rekao, njima je Allah oprostio. Pa kad je rekao Osmanu, neće Osmanu škoditi, poslije danas bilo šta da uradi. Šta mi onda radili? Da pa nama dođi oni kaže, e, poslije danas tebi ništa neće naškoditi. Ne udubila. Bez griješa. Kao što slušam neki dan na dnevniku, Hrvat, jedan političar iz Hrvatske, pitaju ga tako, je neki sad post imaju odrepljane neka, mu ja nemam potrebe za tim, ja sam svjetac. Kako mišljenje o sebi ima Zato kažem, braći i sestri, cilj mi je jedan. De da malo sjedimo sami sa sobom. te da razmislimo. Daj da mi ne budemo izvor bola. Nema hajra oni gdje se vrijeđaju muslimani. Ja vam kažem, Allah, nema hajra gdje se vrijeđaju omalovažavaju muslimani. Poslanik sedam kaže da je čast i svetost muslimana, veća svetost i kjabe. Svetost muslimana je veća svetost. Da neko dođe samo da otkine onaj vrtarski kjabe, ma bi bio spremni pobiju za to. Ama bolan, svetost muslimana i veća od te Te malo da stvari stavimo, što kaže na taz, da malo i izvagamo, da malo razmislimo. Što bi ja sebi dozvolio? Ja sam musliman radi Allaha. I ja ne vrijeđam muslimane radi Allaha. On ako vrijeđa, on će nositi bolan odgovornost na sunnjem danu. Nećeš ti. Ter će biti još bolji. Ti ćeš moći tovarica svoje svojih Evo i ti. Razjasnit ćemo. Ja te ne vrijeđam, čuvam svog jezik radi Allaha. Isto ko što radi Allaha ustanem ujutru kad mi je teško ustati. Kad bi volio spavat, nek, što kaže sto maraka uzeti ali radi Allah pa gdje budi radi nema da se odrekneš tih stvari. Te budi sposoban da malo, da, da, da oprostiš muslimanu, da, da, jednostavno o njemu pričaš dobro, te da budemo barem blizu ashaba koji su po 70 razloga nalazili da oprosti muslimanu, da mu nađe objašnjenje zašto je to uradio. Znaš, danas jel citnica neka, odmah su ljudi spremni da te osudu. Danas je problem što kaže ovaj mnogo situacija. Danas ne daj Bože da te neko vidi da si možda uzuo emanet porodici brata muslimana koji su ili protjerali ili udovica, ili da si uzuo emanet samo da vodiš brigu o njima. Da je te neko vidio da si dao toj sestri na ulici sto maraka, odmah bi rekao ima Nije to učista posla. Bože sačuvaj, pa za smo do tog stepena došli la Danas je braćo teško čini dobročinstvo, Allah mi ti čovjeka, jednostavno boji se, izmislit će ljudi neku priču. Samo nek si spomenuo hajirli, da je neko hajirli odmah poveže nešto nije tu. Nešto tu neštima. Odmah na osnovu toga osuđuješ insana, osuđuješ muslimana, bolan. Lažeš, potvaraš ga. Bolan mi znamo kad je došao, došao da prizna bolan poslaniku, da mu prizna zinalu. Poslanik ga vraća jedno, Pa vraća ga drugi puta. Nalazi mu, pita ga. Možda si, možda i to, možda si to uradio pa se učinilo, možda si ovo pokušava da, da mu nađe opravdanje da nije to. Dok on nije vidio da je on ostao, hoće da budem proveden šarijat, nam gotovo, revoladio sam tako i tako i tako i tako. Ne daj Bože da neko vidi kod nas ili da tako neko neko Allah salam. Odmah bi bilo džene. Zato kažem, braći i sestre, nemojmo više ploviti niti u oblacima, pa misli da smo bezgriješni i da smo uvijek bolji od drugih i nemojmo misliti neke stvari da nisu bitne. Bitne su i kako bitne. Te da ponavljamo islamo šehareta. Kaže, deo šehareta u svom životu. Jesam ja u istinu iskreni pripadnik šehareta. Je li ja ove šartove šehareta sprovodim u svom životu? Jesam ja baš na tome? Tebe ispitaj se. Stavi sebi bolan test. Vrijeđam li ja? Jel moja kuća mjesto gdje se priča lijepo muslimanima ružno? Ako se priča ružno, nešto nije dobro bolan će biti bereketa u potim s ovom bolan. Nemoj dozvoliti bolan da odatle izlazimo ovaj, e, belaj i, i problem muslimana. Iz svoje kuće. Sakri Pogotovo kažemo, obratite pažnje na porodicu, obratite pažnje na drugu stranu društva. Na žene. Nemoj dozvoliti bolan. Problem je, ja čisto put svi dođem u takvu situaciju. Tip zjarak je brata, ženi se ne sviđa, zakačila se njegovom ženom. I tako jednom, tako drugom, od onim što god ti imaš braće dvojice možeš otići. A ti kada hoćeš da žena dovodi da sa njom negdje na silu Zašto to dozvolio? Zašto to? Radi gluposti? Radi bezrednih stvari? Ja ću se udati od muslimana? Pa šta je din za nas? Bajke. Ja imam osjećaj nekada mi kad govorimo o prvim generacijama da su za nas bajke. Ja to osjećam kod djeci u školi. Znaš, no, kad pričaš, njima islamu i pričaš Bekr, je umar, znaš, no, slušaj, maš, ono, fino slušati, gotovo. Isto kada si pričao, bio jednom jedan krat. I živio toliko i radio to i umro. Tako. U istinu, u istinu njihov odnos prema islamu i naš je baš nekako ono, zato mi često puta kažem sad fino nam čitat. A danas da pročitaš njihove stvari, kako su oni bili muslimani, ne bila danas bi veliki dio muslimana rekli da su budale. Gdje ćeš to raditi? Gdje ćeš dati minutak sasvog? Ti. pokupi što imaš evo ti. Do, do, rekao sve ti Ko ti je ostao van? Kaj je ostao Allah od nas se ne traži Od nas se traži samo jednu stvar. zato kažu islamski učinjaci, najmanji vid dobročinstva je da ne čini se zvijet. To je najmanji vid dobročinstva. Ono što kaže narod, ako mi ne, mo ne možeš pomoći, nemoj mi ni odmagati, nemoj me dirati. Ako nisi u stanju da pomogneš, nemoj, zbog ti pusti. Pusti me barem na miru da, da ja radim. Ali sad ti kažem, mi smo svi spremni kritikovati, korigovati druge, mijenjati neke stvari, a nismo, rijetko kad je tko spreman da izvadi pa kaže, evo, problem muslimana, bolesno dijete, evo od mene mogu dati Marku Marka. Nas, 50 Marku, 50 Maraka, bare možeš kupiti jedan lijek svom djetu. Gladan musliman, mogu mu kupiti litar ulja i odnijeti, evo od mene, ja ne mogu više. Musliman te gobi odo makar, ne mogu mu ništa odnijeti, odo sjest 5 minuta i spomenut ću mu, aj, i malo ga podriti i ode. Nemojmo iti stalno Svi mi imamo dovoljno svojih problema u životu. Sve nas, ili nas muči dug, ili nas muči poslu nemamo, ili nas muči ovo, ili nam je teško što, što nam ljudi hoće oteti din, ili ti je problem tvoje dijete u školi, ili je neko bolestan. Svi mi imamo problema, Pa nemoj i ti, nek ti bude vodilja bolan hadis poslanika selem, ko lakša muslimanu, na dunjalku, Allah će mu na dunjalku na ahiretu. Neki to bude vodilja u životu. Hoće li neko praktikovati drugi tahadis, šta tebe briga boga Ti ga praktikuj. Nemoj sumnjati u riječi Božih poslanika sa Nemoj sumnjati u njegove riječi. Ti budi na jekinu da je to tako. Ko lakša muslimanu, ti gledaj da budeš od njih koji olakšavaju muslimanima. Nemoj otežavati, pogotovo kažem, braćo, čast, čast muslimana nije laka stvar. Zamislite oprosni hač, najveća skupina koju se poslanik selem obraća, neće poslije i biti sa njima više. Šta bi u toj situaciji rekao? Rekao ono što najbitnije. Da vam neko kaže još pet minuta živiš, te sad u tih pet minuta ima života, reci šta bi ti oporučio svima. Pa ne bi ti pričao o kravama i, ovcama, ti pričao nešto što, što, ti je bitno. E tako je Boži i poslanik selem. Šta je napomenuo? Napomenuo je živote muslimana, napomenuo je imetak muslimana, napomenuo je čas muslimana. To je napomenuo. Da to nije, da je to jeftino, ne bi to Boži poslanik sam napominjao. Dalje, vi dobro znate kad islamski učinjaci govori, pravnici, kad govori o ciljevima zašto je islam došao. Između ostalo kaže zbog očuvanja časti. Pa je zato islam zabranio blud pa je zato Islam zabranio govaranje, pa je Islam zabranio ovo, pa je Islam zbog časti. Daj nek bude i to kod nas nešto na cijeni. A ja vam kažem, braćo, pravilo je tako. Ko, ko ili od čijeg jezika se muslimani budu sačuvali, ne bude vijeti, Allah će da da će njom biti sačuvan. Tu je tako. Allah će sačuvati tebe od Šta kaže poslanik sele musliman i onaj od čijeg jezika i ruku su mirni ostali. Vidite, jednostavna definicija, ne treba mi jedan, dva, tri, pet. niti pojašnjavati neke riječi. Sve jasno ko dan, jednostavno. Šta je musliman? Musliman je ona čiji su jezika i ruke rahat ostali muslimani. <laughs> Eto, ne treba ti niko crtati, ne treba ti niko posebno učen ti objašnjava. Ja sam hadis ko zna. ga samo ti praktikuj. Kad god ti dođe šetan da nešto nekome zijetiš, da nekom nešto kažeš sužno, neki mi tu. Neće dozvoliti da ovaj jezik ezijeti muslimani. A ja vam kažem, braćo, da je tako upravljeno. Da Allah sačuva i onog ko ne zijeti muslimane. Sad će Allah jezik. I naj na znaj, možeš činiti dobra djela, A tvoj jezik može upropastiti sve. Ko se spominje u hadisu kad se čovjek probudi, pa svi organi kažu jeziku. Svi organi se obraćaju jeziku. Pazi, jer ako ti budeš na pravom putu, i mi ćemo s tobom. Ako ti ne budeš, svi ćemo i mi stradati. Jer čovjek će gore i ostali i tijela. Zbog jednog. Pa vodi prihode. I zato kažem, e, daj da malo sjedimo sami sa sobom da, da, razgraničimo neke stvari, da sami sebi kažemo neću dozvoliti sebi. U vremenu kad se zijete muslimani, još da im ja život, da dovedem sebe u takvu situaciju da musliman ne može spavati zbog mene. Zašto? Što mi to treba? Da ukaljam čas muslimana ili muslimaki. Pa neću dozvoliti šetanu, šetan se ponosi s tim djelom. Pa ja ću, hajmo, hajmo rad, ko, što Hasan Basiju. I čovjek ga ogovarao ružno, on kupi njemu dio, evo ti ti. Pa bolan ti činiš sebi zlo, ne činiš meni. E to je, kažem, ono što nama treba. Život će nam biti slađi i lakši. Lakše ćemo živjeti lakše će nam biti bolan. Kad znaš da, ti, da su ti muslimani oslonac. Kad imaš jednog čovjeka u sebe, puno lakše i ljepše živi. Kamo je da imaš skupinu? Da ja ti bude musliman drag. Što god dođe sa strane i kažem često puta, najbitnije je da čovjek ne dozvoli da se u njegovoj kući kalja čas muslimana. Jel poslije neko, stani, Allah Nemoj. Muslimani nemoj. I bolje ako je nešto ružno meni kazao, bolje da ne zna. Bolje, je nećemo hatati. A kad znam, onda ću ja zahatali, pa i će i tu postakom da ja kažem nešto o njemu i tako. I naj na kraju, nas deset koji se tu sretnimo na namazu, niko nikog ne mere. Moramo čovjeka koji ne ne pada lao na seždi, a ne može čovjeka koji pet puta pada lao na seždi. Jer to ona, ona akida koju mi non stop spominjimo. Jer to se ruši i kosi sa temeljima te koju mi slijedimo i vjerujemo. Toliko molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, nama, našim roditeljima, <clears throat> svim muslimanima, musliman, kada je pomogni islam muslimane gdje god da su. Allah alaihi wasallam. Zahvaljujem Allahu koji nam je omogućio da se okupimo radi